полікуй мене добрим словом, бо на серці печаль, мов камінь. Я смертельно хворий, бо знову хтось чи щось стало поміж нами. Задихаюсь і нуджу світом, вже не можу підвестись з ліжка. Все чекаю, коли засвітить, наче сонце твоя усмішка. Скільки можна, не треба, досить, полікуй мене поцілунком. Це не я, це кохання просить від самотності порятунку.